alayhi wasallam na hali ya kuwa hakuna dalili sahihi sarih ambayo kweli yasema mtume sallallahu alayhi wasallam alihusishwa na mambo kama hayo tuanze na yale ambayo Sheikh ametutajia asema hafidhahullah kama anna lilanbiya'i alayhimus salatu wassalamu khasa'is duna an-nas فإن أفضلهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له خصائص دون سائر الأنبياء asema kama vile mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wamejaliwa kuwa na mambo ya kipekee ambayo watu wa kawaida hawana vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amehusishwa na baadhi ya mambo ya kipekee ambayo hata mitume wenzake hawana alayhi msalam hawashirikiani naye katika mambo hayo ni yake yeye peke yake sallallahu alayhi wasallama miongoni mwa haya ni yale ambayo yamekuja katika hadithi iliyokuwa katika sahihi Muslim asema Abu Huraira radhiyallahu tabaraka wa taala an sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin Abu Huraira asema nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema nimefadhilishwa zaidi ya mitume wenzangu kwa mambo sita. Jambo la kwanza u'titu jawami al-kalimi. Mimi nimepewa uwezo wa kutaja maneno machache yenye maana pana zaidi wanusirtu birru'b na vile vile nimepewa nusra miongoni mwa silaha zangu ni Allah kutia uoga katika nyoyo za maadui zangu wa uhillat li alghanaim na nikahalalishiwa ghanima ngawira ambayo watu huipata baada ya kupambana na maadui mtume amehalalishiwa mtume waliotangulia hawakuhalalishiwa waju'ilat li al ardhu tahuran wa masjida na nimejaliwa msikiti kuwa ni ardhi kuwa ni safi kwangu na vile vile ni sehemu naweza kuswalia kusujudia sehemu yoyote katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ina qualify kuwa ni Muislamu anaweza akaifanyia tahara ikiwa hana maji kutayammam na vile vile akaswali katika sehemu kama ile wa ursilat ila wa ursiltu ila al-khalqi kaffa na nilitumwa kwa walimwengu wote mitume waliotangulia walikuwa wakitumwa kwa kaumu yao kwa watu wao hata na Isa alayhi salam lakini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitumwa kwa walimwengu wote kisha jambo la sita wa khutima bi nabiyun asema nikajaliwa mimi kuwa ni mtume wa misho na ni mtume bora zaidi akiwa ni wa misho alayhi salatu wassalam vile vile imekuja katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nimepewa mimi mambo matano vitu vitano ambavyo walionitangulia hawakupewa kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja yale ambayo tumetaja katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala an kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura na nimejaliwa kuwa ardhi kuwa ni sehemu ya kuswalia na vile vile ni sehemu safi imma kuswalia au kufanyia tahara na fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli basi yoyote katika umma wangu atakayepatwa na swala sehemu fulani katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kama hana maji hata kama hamna msikiti basi yeye hana udhuru ya kuacha swala kwa sababu ardhi ni tahir anaweza fanyia tayammum na akaswali juu yake bila wasiwasi wowote kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akataja baadhi ya yale ambayo amepewa katika hadithi kama tulivyotaja katika hadithi ya Abu Huraira waju'ilat li al wa lam tahi wa li ahadin qabli na nimejaliwa mimi nimehalalishiwa mimi ghanima na hakuna yoyote ambaye ilikuwa ni halali kwake kabla yangu na nimepewa shafaa hili ni halikutajwa katika hadithi ya Abu Huraira mtume asema sallallahu alayhi wasallama nimepewa shafaa shafaatul kubra ni yake yeye peke yake sallallahu alayhi wasallam yeye atafanyia utetezi wala wale wanadamu wote au wote watakaokuwa katika ardhi ya mahshar yeye ndiye atapata hiyo nafasi ya, kus, ya kusujudu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafanyia watu utetezi hisabu iweze kuanza alayhi salatu wassalam kisha asema mtume sallallahu alayhi wasallam wa kana an nabiy yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma na alikuwa mtume anatumwa kwa watu wake peke yake na mimi nimetumwa kwa watu wote hizi ni miongoni mwa eh, hizi ni miongoni mwa khasais mambo ya kipekee aliyohusishwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam na ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ameweza kuyapitia na kuyafasiri baadhi ya haya ambayo yametajwa katika hadithi hii mambo ambayo ni ya kipekee aliyopewa mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa ni mtume wa misho بس معجزة ياك أنبايو كتابك الله سبحانه وتعالى القرآن نمعجزة أنبايو إتباكية مليلة إلى قيام الساعة كسباب الله سبحانه وتعالى أمتو أهادي يكو حفاظي معجزة هي يكو حفاظي كتابه هيك أكسم الله inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun hakika sisi tumeteremsha dhikr yani al sisi ndio tuliteremsha kitabu hiki na sisi ndio wenye kuhifadhi kwa hivyo kitabu Allahi mahfudhun ila qiyam as-sa'a kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa ni kitabu kenye kuhifadhiwa mpaka kiyama kusimama na challenge aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na kitabu hiki uh, kitabakia mpaka yaumul qiyama basi kufikia hapo tutasimama kwa leo lakini insha Allahu taala katika darasa itakayofuata tutataja baadhi ya mambo ambayo labda tumeyasikia ndugu zangu lakini hayajatajwa katika uh, mambo ya kipekee hapa ambayo ni yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee yake kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallama baadhi ya watu kudai ameumbwa kwa nuru hakuumbwa kwa udongo kama wanadamu wengine baadhi ya watu kudai ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuwa na kivuli na baadhi ya mambo kama hayo ambayo tutayataja katika katika darasa itakayofuata na usahihi wake pamoja na kuwa Sheikh Hafidhahullah hakuyataja na insha Allah Taala itakuwa ni vizuri sisi kukumbushana wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh